الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حسبي الله وتوكلت عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته кандай каникул кандай өттү каникул деп коелучу отдыхты чиновник болуп жүрүп отпусканы ал убакта биз көлгө алабыз жайында алабыз деп жайкы отпускка ушунчалык турмуш чыкты э, ошол эле учурда ушу орозо убагында отпуск алып туруп жакшылап орозо кармаш керек деген понятие жок эле да даанысы кандай орозо убагында кичине жакшыраак орозо кармашканга деп отпуск алдык аллахым ушу орозобузду кабыл лган болсун баары бир баары бир орозо кемчилик менен болот идеально кармаган эч ким болбойт баары бир жетишпейт бирдекени кыла албайсың буну кылсак болмок тигинтсек болмок тахажудту көбүрөөк окусак болмок көбүрөөк бир туугандарга зыярат кылсак болмок дейбиз эми самый главный ошону ниет кылып аллахка кубат сурап эми орозодон аткарганга дуа кылышыбыз керек орозонун кабыл болушу такыбачылыкта такыбачылык качан жугат эгерде биз орозонун аягына кайгырып баштаганына сүйүнсөк жана орозо аяктаганда өзүбүз өзүбүз орозобузга кичине отчет берип эмнени жетиштик эмне жетишкен жокту сөзсүз ушул отчетту жасашыбыз керек ансыз жана хадистеги кимде ким иманы менен келип үмүтү менен орозого келип иманы менен үмүтү менен алакан коркуу менен орозо кармаса мына ошолордун күнөөсү кечирилет деген иманы менен үмүтү менен үмүт деген ошол эгерде биз э, жанагындай үмүт койбосок жанагындай цель койбосок көп нерсени а эгер кимде ким менин орозом нормальный деп эсептесе анда такбачылыкка жеткен жок болуп жүргөн болот андайлардыкы бар кандайдыр бир орозону о альхамдулилля жакшы кармадым дегендер болор бирок ал туура эмес орозону ушунчалык эгер кимде бир билсе орозону э, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан кимде ким орозонун ордун билсе анын даамын сезсе аны татса жүрөгү менен кабыл алып билсе ал ушу өмүр бою эле орозо боло берсе болмок эле го сыйлыгы укмушта деп сезген адам ушинтип калмак дейт өмүр бою всю жизнь эгер кимде ким орозону билсе дейт кандай аллах субхана таала кийинки орозого орозону дагы жакшыраак өтүүгө аллах субхан таалам бизге ошол ниет менен өмүр бер десек да болот окумуштуулар көптө бирде айтышат негизи мага өмүр бер деген дуа жок эгер өмүрдү кандайдыр максатка коюп туруп ошо өмүрдү көбүрөөк ибадат кылыш үчүн өмүрдү кийинки орозону жакшылап кармаш үчүн жаажыга жетер үчүн өмүрдү сакта тазаланыш деп ушундай кылса уруксат деп айтылат ал бир аллахтын бизге тагдырды өзгөртүп бер деген дуа эми биз кайра жаралуу ахирет ахирет жөнүндө лекциябызды билесиңер баштап аягына чыга элек болуп ахиреттеги капырдын күнөөкөрдүн жана мусулман момун мусулмандын абалы кандай болотдеен <coughs> темага келгенбиз бүгүн биз ошо акыркы акыркы момун мусулмандын абалы кандай болот э, бүтүргөнгө аракет кылабыз бирок мен ушунун алдында кыскача деги эле ушу акырет жөнүндө кайрадан кайрылып эзибизге салып биринчи келгендерге кичине э, жакшы сабак болуш үчүн дагы өзүбүзгө эзибизге салыш үчүн кичине кайталап өткүм келип атат кыскача акырет жөнүндө биз билер бекенбиз унуткан жок бекенбиз ал жөнүндө эсибизде экенби ошол жөнүндө билиш үчүн деги эле бул акыретти биз кайталай берсек түбөнгүс нерсе биздин абалыбыз малики явмиддин ошол күндү эсеп кысап күндүн падышасы эсеп кысап күн деп аталат ал күн дагы малики явмиддин деп күнүгө биз күнүгө отуз эки жолу айтабыз намаздын бизге берилген намаз деле мына ошол күндү эстеп атабыз да бирок ошол күн жөнүндө билебизби деген маселе турат албетте бул күн жөнүндө билишибиз абзел анткени эгер деле ахиретке иман келтирсеңер деп аллах субхана таала өтө көп жерден айтат демек имандын имандын имандын өзү негизи ахиретке иман келтирүү ахиретти жөнүндө билүү ахиретке даярдануу мына ошол имандан болуп имандын өзөгү негизи акыркы барып туруп ушу ахиретке даярдануу болуп эсептелинет эң негизгиси бул жөнүндө билиш абзел кандайдыр биз билебиз деп дагы сезе турган болсок тиешелүү түрдө бизге аллах жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткендей билебиз деген маселени да өтө биз коюшубуз керек же болбосо ахиретке капырлар деле ошол эле еврейлер деле иудейлер ошол эле христиандар деле ыйман келтирет ахирет өлүп кайра жаралуу ахирет болорун ишенет судный день дешет алар дагы вот ошон үчүн алар кандай ыйман келтирет ошон үчүн ошолордун ыйман келтирүүсү боюнча алар капыр болуп калдыбы ахиретке ошо туура эмес ыйман келтирип капыр болуп калдыбы анын маселени коюп туруп биз ушу ахирет жөнүндө билишибиз абзел же болбосо баардыгыбыз эле өлөбүз бул маселеде мынууну унутпашыбыз керек да бизде ушунчалык противоречие бар карама каршылыкты ушуну унутпашыбыз керек да биз адамзат өлөрүбүздү билебиз өлөрүбүздү билебиз ошо өлөрүбүздү билип туруп өлүмдөн качабыз өлүмдөн качып кутулуп ооруп калсак мына машиненин крутойунун дөңгөлөгүн ооштуруп кышында тайбаса экенин ооштуруп аэробак эмне жылуу жылуулу печка свечка тоңуп калып ооруп калбасын үйдүн жылуулугу толгон токой керек болсо туфлибиздин тайбаганына чей тандайбыз эмне жыгылып өлүп калса мына ошол маселеде биз өлүмдөн качабыз ооруп калсак далбастап ушундай дарыланганга ушундай аракет кылабыз керек болсо звонить этишип туруп кичине кызым жөтөлүп калыптыр өзүм да кичине денеме бир кызыл бир бүдүр чыгып калыптыр эмне кылыш керек деп чалышат субханалла кимдир бирөө буту сынып атат анча мынча ойлоп да койбойт кимде кичинекей бүдүр жара чыкса ошол беспокоит этет мунун баардыгы эмне өлүп калбасак экен деген туурабы качабыз өлүмдөн албастап куча куча дарылардан ичебиз кичине эле барып калсак сабакты намазды мечитти таштап коебуз мына негизи мынакей өзүбүздүн противоречиебиз ошол өлүмдөн качып кутула албайбыз бирок ошого качып кутулуш үчүн далбас көрөбүз ошол эле учурда ошол эле учурда түбөлүк ахиретте тозоктон тозоктун отунан ошол түбөлүк болгон оттон жаханнамадан кутулганга бул жакта мүмкүнчүлүгүбүз бар а бирок ошого аракет кылбайбыз кандай противоречие өлүмдөн качып кутула албайбыз ага далбастайбыз ошол эле учурда тозоктун отунан кутулууга мүмкүнчүлүгүбүз бар ага аракет да кылбайбыз ал ахирет ал эмнеден келип чыгат ахиреттин билбестигинен келип чыгат ахирет жөнүндө даярданба мына биз баштаганда эле ошо ахиретти аллах субхан таала куранда элүүдөн ашык атты берген ахиретке кандай гана аттар ошол элүүдүн атын биз айланып келип бир жыйырма жыйырма экисине токтогонбуз ахиреттин ал акыркы күн кайра жаралуучу күн акыркы күндө яумал ахир эсеп кысап яумиддин ошого окшогон баардык аттарын баардыгын атап өттүк эмне дегенде аллах субхана таала буга өтө маани берген маани берген маани берген нерселерге аллах субхана таала жана пайгамбар саллаллаху алейхи салам көп аттарды берет аллах субхана тааланын албетте биз билген аты токсон тогуз ат андан да көп биз билген бизге белгилүү ошон үчүн бул аттарды дагы кандайдыр бир билип коюш керек керек эсеп эмне үчүн болуп атат эмне үчүн эсеп күн деп атат эсеп деген эмне эсеп кандай болот экен коркунучтуу күн титирей турган күн кыйроо күнү деп айтылат эмнеге кыйрайт экен кантип кыйрайт экен мына ошолордун баардыгын аллах субхана таалам жөндөн жөн айтып кеткен жок муну жөнүндө билишибиз керек эми биз келип токтойлу эми аттарын өтүп эми аттарына терең токтотпой эле коеюн бул ахирет кайсыл абалда кандайча келет бул жанагы суур тартуу дейт дуновение в рог деп коет вот ошол суурду суур канча тартылат өзү суур тартканда биринчи тартканда эмне болот биз айтып кеттик э кыйроолор болот кыйроолор баардык баардык баардык жан жаныбарлар кыйрайт есоот дейт кыйрайт аллах каалагандардан башкасы кыйроого учурайт анын ичинде ким калат кимди э, аллах каалабайт дегенде кыйроодо бирлери э, периштелер калат дейт э, бирлери жаннаттагы гурийлер жана жаннатта жашагандар дейт кыйроого калбагандар а негизи туура маалыматты биз ибн алып келгендей э, имам кахтани алып келгендей сур тартылганда кыйраганга болбогондор бир гана өлүм болот өлгөндөрдүн рухтору рухтары болгондуктан ошолорго тиешеси жок жалаң тирүүлөр кыйрайт деп дагы бир пикирди алып кетет жакыныраак кылып анткени аяттарды келтирет ал сурду исрафил деген периште үйлөйт биринчи үйлөгөндө кыйроо болот ошол эле экинчи үйлөгөндө кайра жаралуу болот экинчи үйлөгөндө э, экинчи үйлөнө кайра туруу болот ошо экинчи биринчи менен экинчини үйлөгөн ортосунда эмне болот мына жерде айтылган ошондо биз айтып кеткенбиз көп ойлонто турган абал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кантип мен жыргайын кантип мен жыргайын эгерде мага кабар келди мен билем сурду исрафил даярданып мынакей уже оозуна алып келип көзүн аллахтан албай көзү бир ирмелип кетсе ошо команда берилип кете тургандай болуп сурду эңкейип жана чуркаганга даяр болгондой болуп туруп оозуна жакындатып даярданып калган абалында мен кантип жыргайын дейт мына пайгамбар саллаллаху алейхи өтө көп хадистерде айтып кеткен бул тууралуу ошондуктан ак муштуулар айткан кандай кайгы болсун кандай түшүнбөйбүз кандай кайгы болсун адамга бул күнү шаттанып жыргап акыретти ойлобогон акыреттин азабын билбеген деген ойлор дагыдан терең айтып кеткен кыяматтын биз белгилерин өткөнбүз анда азыр мен тетиги эстеш үчүн өлүм өлүмдөн кийин абал өлгөндөн кийин эмне болот көмгөндөн кийин кандай сурактар болот рух кандай болот руху кандай болот денеси кандай болот абалдары кандай болот кимиси азап чегет кимиси чекпейт кандай азаптар бар баарын сүйлөшсөк болмок ага чейинки кыяматтын белгилерин өткөнбүз биздин өткөн сабактарыбыздын белгиси боюнча билесиңер кыямат өтө жакын калды белгилери чоң кыяматтын белгилерине жакын калды ал чоң белгилери бир келсе аркасынан шуурудай кайра кайра тез тез баардыгы келет эми ар бир жума күнү жан жаныбарлар абадан коркунуч абалда болот деген пайгамбар саллаллаху алейхи салалаху анткени жума күнү ошол кыямат жума күнү келет жума күнү адам алейхисалам жаралган ал жума күнү куулган билесиңер э ошо жума күнү кыямат келет ошо жума күнү баардыгы титирешип калтырашып коркунучтуу абалда болот кимден башка адамдар менен жиндерден башка анан эки сур тартылат үч сур тартылат деген ортосунда дагы маселе бар но биз билебиз сур тартылат исрафир тартат маселени үч тартабы эки гана тартылат деп айтпайбыз үч тартылат деп айтпайбыз алып келгендердин ар кимисинин өзүнүн далилдери бар бирок эки тартылат деген жакыныраак келет көптөр пикирлери бар анткени бир тартылганда кыйрайт экинчи тартылганда сур турат туруп баардыгы эс туруп аллахты карашат эки сурдун ортосунда кырк деген аны абу хурайра сураганда айтып бергенде кырк билбейм деген кырк күнбү кырк жылбы кырк айбы ушул кырк деп кеткен бирок биз билебиз эки сурдун ортосундагы экинчи сур болордун алдында жамгыр жайт ал урукка окшогон жамгыр ал жамгырдан анан кийин тирүү адамзат өзгөчө өсүп чыгат жылаңач бойдон жана жылаңач төрөгөндөй төрөлгөндөй мына ушуларды кичине кичине айтып кетели эми кандай далилдер экенин биз айтып кеткенбиз бүгүн биз кыскача кыскача эле ушундай кылып анан эмесин да кыскача айтабыз го эмки сабакка балким көбүрөөк келер ошондо чоң теманы баштайбыз чоң тема бул кепилдик ходатайство эми кайра жаралуу эмне альбас буну аллах субхан таалам кайра жаралууда кандай болот сур тартылганда кандай абалда турат капырлар кандай абалда турат ыйман келтиргендер кандай абалда турат баардыгын <coughs> айтып кеткен керек болсо аллах субхан таала мүрзөдөн чыкканда кандай абал болмосуна чейин айтып берген жана хадистер келет өтө көп аяттарды айтып бергенбиз хадистерден айтканбыз эми бул кайра жаралуу эмне кайра жаралууда ушул жерде да акыйда маселеси ал жерден биз айтып кетип атабыз биз жин шайтандарды көрөт экенбиз ошол жерден сур тартылып эле биз чыккан деле анан кийин ал өзөт экенбиз биздин боюбуз кырк чыканак деп коет адам алейхисалам боюндай дейт ошондой дейт турат дейт жылаң жылаңалыш абалда турат дейт анан ушундай кандай болот биз жиндерди бул жактан көрбөгөн жиндерди көрө баштайт экенбиз периштелерди көрүп баштайт экенбиз деги эле жаннатка барганда түкүрбөйт экенбиз какырынбайт экенбиз үшүбөйт экенбиз э, туалет жака барбайт экенбиз жейт экенбиз ал кайра чыкпайт экен чыкканда да жакшы абалда сонун жыт болуп чыгат экен деп маселенин баардыгын айтып кеткенбиз ушул маселеде эмне ал адам башкача болобу жаңыдан жаңырабы маселе деген маселени да турат бул жерде билип алыш керек ошон үчүн ибн ин жаузи бунун арасында да болгон ар кандай пикирлер ал жаңы жаралуу жаңы пайда болуу жок аалымдар айтат ошол эле рух ошол эле сезим сезимдин усовершенствованиясы бизге өткөнкү баардык нерселерге отчет бергенде ошол рух болуп аткандан кийин ошол эле адам болгондо ал усовершенствованный адам деп айтылат дейт жаңы воскрешение түшүндүңөрбү биз мындай деп түшүндүрүп окумуштар ибн теми өзгөчө түшүндүрүп кеткен ибн тейми түшүндүргөндө мындай деп айткан адам ошол эле оорот рух ошол эле боот болгондо мындай усовершенствованный болот дейт жаңы мындай кичине биздин мисал айтканда мынакей мурунку жигули же болбосо эң биринчи чыккан мерседес кийинки мерседесте аялдарга оңой да түшүндүрүш ал баары сразу түшүнөт мурунку чыккан киргизия стиральный машина азыркы о алар азыркы порошок салып коюп өзү жылытат өзү мынтет анан кийин анан кийин сыгып берет экенда анан барып туруп жай эле коесуңар десем ой сиз калып калыпсыз го дейт азыркы машиналар кургатып да өзү үтүктөп коет дейт мынакей усовершенство мурунку эле машина мурунку эле система жубат бирок усовершенство ошол сыяктуу адам ошол эле рух ошол эле жан болгондо усовершенствованный деп ошентип түшүнүшүбүз керек деп түшүнгөн бул акыйда маселеси анткени башкача болот башка адам болот башкача жаралат деген маселеде э, башка э, куфрдагы адамдар э, айтып кеткен анын акыйдасы туура эмес деп айтылган окумуштуулар көп нерседен айтып кеткен эми ким биринчи чыгат биз айтып кеттик эң биринчи чыккан албетте биз ойлойбуз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң биринчи чыгат деп түшүнөт элек жок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен чыксам мусаны көрдүм деген уже ал аллахтын аршында кармалып туруптур деп э ошол маселени айтып кеткенбиз ким чогула эрге чогула чогула турганда ким чогулганда аятта алла субхан таала баардык жан жаныбарларды айбанаттарды деп өзүнчө диких зверей соберу деп айтып кеткен баардык жан жаныбарлар чогулат деп түшүнөбүз <clears throat> асман менен жердегилер чогулат деген аят бар асман менен жердегилер демек жерде деген түшүнүктүү асманда периштелер жана дагы кимдер бар экенин периштелерди билебиз периштелер келет деп чогулат деп билебиз ошентип э, бүт жаныбарлар бул жердин үстүндө кандай жан жаныбарлар болбосун жана периштелер жана жиндер чогулат деп түшүнөбүз биз ошентип айтып кеткен бардыктүшүндүр аяттарга жана хадистерге таянып эми кандай абалда дегенде дагы биз айтып кеткенбиз кандай абалда боюн айттык а өзү биз кандай кийиниппи кийинбейби кандай кийинип деген маселеде албетте эң биринчи биз жылаңач дыр жылаңач энеден кандай чыккандай ошондой жаралат экенбиз энеден кан болгондо кийин абалга жараша айтып кеттик иман бул такыбачылык кийим деп кетет кийим деп ошого далилдеп ким кандай такыбачылык болсо ошондой кийим менен кийинет деп айтып кетет окумуштуулар э, хадистерди айтып кеткенбиз ким кандай абалда өлсө ошондой турат ким кандай кийим менен кетсе ошону менен чыгат деген маселеде биз ошого такап айтканбыз бул жерде противоречие жок дыр жылаңач төрөлүүсү абзел баардыгы анан ар ким өзүнүн иманына жараша кийинип баштайт эми кандай кийим болот маселе